Die Openbaring, hoofstuk 21. Toe het ek een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gezien. De eerste hemel en die eerste aarde het verdwijn, en die zee het niet meer bestaan. Nie. En ik het die heilige stad, die nieuwe Jeruzalem, van God af uit die hemel uitzien afkom. Die stad was gereed soos een bruid wat voor haar man versier is. Toe het ek een harde stem van die troon af hoor zee. Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly. Hulle sal sy volke wees en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Toe sê hy wat op die troon sit: Kyk, Ek maak alles nuut. En daarna sê hy: Skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar. Verder sê hy vir my: Dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. En elkeen wat dors is, sal ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe vernuut. Elkeen wat die gordyn behaal, sal dit alles kry en ek sal sy God wees en hy sal my seun wees. Maar die wat bang en ontrou geword het, deel ons bandiges, moordenaars en onsedelikes, bedrieërs en afgodsdienaars en al die leenaars, hulle lot is die poel wat met vuur en swaal brand. Dit is die tweede dood. Toe het een van die sewe engele wat die sewe bakke het waarin die sewe laaste pla was, gekom en met my gepraat. Kom, het hy gesê. Ek sal jou die bruid wys, die vrou van die lam. Ek is toe deur die gees meegevoer en die engel het my na 'n groot hoë berg toegeneem en die heilige stad Jerusalem vir my gewys wat van God af uit die hemel uit afkom. Die stad het die heerlikheid van God. Sy glans is soos die van die kosbaarste edelsteen, soos 'n kristalhelder opaal. Die stad het 'n groot hoë muur met 12 poorte. By die poorte is daar 12 engele en op die poorte is daar name geskrywe. Die van die 12 stamme van die volk Israel. Aan die ooste kant is daar 3 poorte, aan die noorde kant 3, aan die suide kant 3 en aan die weste kant 3. Die stad se muur het 12 fondamente en daarop is daar ook 12 name. Die van die 12 apostels van die Lam die engel wat met my gepraat het, het 'n goue meetstok gehad om daarmee die stad self, sy poorte en sy muur te meet. Die stad is vierkantig, net so lank as wat hy breed is. Hy het die stad toe met die meetstok gemeet. Die lengte, die breedte en die hoogte daarvan is dieselfde, 12000 km. Hy het ook die muur om die stad gemeet. Dit is 144 meter hoog. Die engel het die mate van mense gebruik. Die muur is met opaal gebou en die stad self met suiwer goud wat soos 'n skoon spieël lyk. Die fondamente van die stadsmuur is met allerlei edelstene versier. Die eerste fondament met opaal, die tweede met safier, die derde met agaat, die vierde met smarag, die vyfde met sardoniks, die sesde met karnieul, die sewende met krisoliet, die 8ste met beryl, die 9de met topaas, die 10de met chrysopraas, die 11de met jacint en die 12de met ametis. Die 12 poorte is 12 perels. Elkeen van die poorte is uit een perel gemaak. Die strate van die stad is van suiwer goud, blink soos 'n spieël. 'n Tempel het ek nie in die stad gesien nie, want sy tempel is die Here God, die Almagtige en die Lamp. Die stad het nie die son en die maan nodig om hom te verlig nie, want die heerlikheid van God het hom verlig en die lam is sy lamp. Die nasie sal in die stad se lig lewe en die konings van die aarde verleen luister daaraan. Die poorte daarvan word gedurende die hele dag nooit toegesluit nie. Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense sal die luister en die rykdom van die nasies daarheen bring. Niks onreins en niemand wat iets losbandigs en vals doen, sal ooit daarin kom nie. Maar net die wie se name in die boek van die lewe, die boek van die lam geskrywe staan.